ედგარ ალან პო უილიამ უილსონი ამაზე რაღა ითქმის რას მეტყვის ინგლისი ჩემს გზაზე მდგომი მრისხანე აჭრდილი ჩემბერლენი ფარონიდა თქვენი ნებართვით უილიამ უილსონს უწოდებ ახლა თავს წინარე გაშლილი სუფთა ქაღალდი ნამდვილი სახელით არ მინდა დავსვარო ჩემ საგორეულოს ისედაც ყოველ წუთს ზარავდა ჩემი სახელი და ნიადაგ სიძულვილითა და წყევლა შეჩვენებით მიხსენიებდნენ დედამიწის უშორეს კუთხეებსაც ხომ არ მოძდეს მძინარე ქარებმა ჩემი უმაგალითო სიბილწის ამბავი ხოი მთლად მოკვეთილო უბილწესო ბილწთა შორის განამკვდრად შობილი არა ხარ ამ სოფლისთვის მის პატევს მის ყვავილებს მის ხივთა მთოველ სიამეთ მოკლებული ღრუბელი განუჭრეტელი და უკიდეგანო სამარაჯე მოთხომარ ჩადგა შენს სასოებასა და ზესიშუა რომ შემძლებოდა აქთა დღეს არ შეუდგებოდი ჩემი ცხოვრების უკანასკნელი წლების ენით უთქმელი უკუღმართობისა და მიუტევებელი ცოდვების აღწერას ამ ბოლო დროს ისე ღრმად და ღრმად ჩავიფალ ბიციერების ჭაობში რომ დღეიდან ერთი მიზანი მაქვს მხოლოდ მის სათავეზე გიამბოთ კაცი, ბიციერებას ჩეულებრი თანდათან ეჩვევა ხოლმე. მე კი ქურდივით უმალ გადამძურა მადლი. შედარებით პატარა ცოდვებიდან გოლიათური ნაბიჯებით მივახციე იმას, რომ ჰელიო ხაბალუსის საკადრისი დიდი ცოდვა დამედო. რა შემთხვევა, ან რა ძალამ ჩამადენინა ეს ყველაფერი. ფთხოვთ, მომისმინოთ. აღსასრული მიახლოვდება და სულს დამეფინა მისი წინამორბედი ჭრდილი. ბნელველზე მიმავალს მოყვასის თანაგზნობა მჭირდება. კინაღამ წამომცდა, შებრალება მეთქი. მინდა დავაჯერო ჩემი მოყვასი, კაცის უნებური რამძალის მსხვერპლი ვიყავი. დამსურს, აქ გამოწვლილივით ნაამბობი ჩემი უბედურების მიზეზად ბედისწერა მეიჩნიონ. პატარა უაზისიც თომილებათა უდაბნოში. დაიაღიარონ, შეუძლებელია არ აღიარონ, თუმცა სასტური შეიძლება ადრეც მრავალი იყო, მაგრამ არასოდეს აგრერიგად არ მოქმედია კაცზე და რაღა თქმა უნდა აგრერიგად არავინ დაცემულა და სული არ წაუწმედია. იქნებ ამიტომ არც არავინ დატანჯულა ესოდენ. განამე მართლა სიზმრში არ ვიყავი, განა ახლა არ ყდები საშინელებისა და შეუცნობლის მსხვერპლი, მსხვერპლი უსაზარლესი ზმანებისა მთავრის ქვეშეთში. ჩემი შემოგმავლობა იმ გვარისა, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა სიფიცხით და მგზნობელობებით ყრმობის წლებიდანვე მიხვდი. სრულად გამომყოლო და მემკვიდრეობითი ნიშნები. გადიოდა ხანი, ხსენებული ნაკლი უფრო და უფრო მიმტკიცდებოდა და ეს ამბავი მრავალი მიზეზის გამო მეტად აშფოთებდა ჩემს მეგობრებს. თავად მე კი ძალიან ვნებდა. ერთობ ჟინიანი, თავისნება, თავგასული დაუოკებელ ვნებათა მონაშევიკენი. შობლებს შემნაირივე ნიშნით იყვნენ შეხებულნი. ამ უნების ყოფო ადამიანებს ვეღარ მოეთოკათ ბროტებისადმი შემილ ტოლვა. მათი უზალო და მოუქნელი მცდელობა მათივე სრული მარცხით და რა თქმა უნდა ჩემი სრული გამარჯვებით დასრულდა. ამის შემდეგ ჩვენს ოჯახში კანონად იქცა ყოველი ჩემი სიტყვა და იმას აკიდანვე როცა ბაღჯერ კიდევ ჩეულებრივ დედის ხსენი არ შეშრობია პირზე მხოლოდ საკუთარი გულის წადილს ვისრულებდი ჩემს ნებაზე ვიქცეოდი ინგლისის ერთ ნისლიან ბურუსიან სოფელთან ელისაბედ დედოფლის დროინდელ დიდ და ულაზათო შენობასთანაა დაკავშირებული ჩემი ადრინდელი მოგონებები ვება დაკურძილ ხეებს გაედგა აქფესვები სიძველე მორეოდაც სახლებს ეს ძველი ღირს საცოდნელი დაბაზღაბრული ყუდრო და უშფოთველი ადგილი იყო უწერამ სიტყვებს და ნათლად გრძნობ მისი ჭრდილოვანი ბილიკების საამურ გრილოსა და მისი ყვავილოვანი ბუჩქნარის სურნელს ცისკარი გადამეხსნება ხოლმე როცა ხანდახან ბინსა და მდუმარებაში ჩაფლული გოტიკურ ჩუქურთმიანი სამრეკლოდან მესმის გარემოს შემაჩქვიფებელი ჩუმი გუგონი გულსა და სულს მესალმუნება რამდენადაც შემჩენია ამის იუნარი სკოლის დღეებისა და მასთან შეერთებული ყოველი წვრილმანის მოგონება სატანჯველში ვაგლახმე აუცილებელ სატანჯველში ჩავარდნილს მომეტევება შემთხვევითი და უთავბოლო წვრილმანი ამბების მოჩხრეკვით თუნდაც წამიერი შვების მოპოვების სურვილი განარამეთი გამოუჩეოდნენ ეს წვრილმანი ამბები ალბათ სიცილადას არ ეყოფოდა ვინმეს თუმცა ჩემს მოგონებაში მათ აქვთ მსრაფლ წარმავალი მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა რაკიღა უკავშირდება იმ დროს და იმ ადგილ საიდანაც აგორდა ბედისწერის ის ბორბალი რომელმაც შემდეგ მთლად ჩამithრია აჰა ის რაც გამახსენდა როგორც მოგახსენეთ შენობა ძველი და უშნო ნაგებობა იყო დიდი ეზო ყოველი მხრიდან აგურის ფართო მაღალი კედლით შემოეზღუდათ კედლის თავანი კარით მოეთეთრებინათ და შუშის ნატეხებით მოეფინათ ჩვენ სამყოფელს ციხესავით შემორკალოდა გალავანი. კვირაში სამჯერ შეგვეძლო ეზოდან გასვლა. შაბათს, დაშვა დღეებს, ორი ზედამხედველის თავდგომით მცირე ხნით მივდიოდით შემოგარენის მინდვრებში სასეირნოდ. და კვირა დღით ორჯერ მწკრივად დაწყობილნი მიემართებოდით ცისკრისა და მწუხრის წირვაზე სოფლის საყდარში. ამ საყდრის წინამძღვრადაც იყო ჩვენი სკოლის თავი. რა გაოცებული და შეცფნებული შეყურებდი ხოლმე საქორალოდან როცა იგი ნელი და საზეიმო ნაბიჯით ადიოდა კათედრაზე. სიკეთე და თავმდაბლობა დაჰქონდა ამ დროს სახეზე ღირსეულ მოძღვარს. საკვირაო ფიფინა საზეიმო სამოსელი ერთავად უბჭყიალებდა და ეხურა უხვად პუდრმოფრქვეული პარიკი. ნუ თუ ეს ის კაცი გახდათ, ვინც მერე სახე ჩამომტირალი და გაავებული სასწავლებლის საზარელი კანონების ზალით იქმოდა სამართალსა და საჯელს. ხოი განუზომელო პარადოქსაა. გასაგებად მეტად შემზარავა. დიდი კარიბჭე იმღვირებოდა ვებერთელას ღუდეთა კუთხიდან, მოჭედილი რკინის სკოპებითა და რკინისავე წვეტებით. რა თავმოდრეკილი, რა შეშინებული ჭრეტდით მას. კარიბჭე, როგორც მოგახსენეთ, კვირაში მხოლოდ 3ჯერ განიხუნებოდა და ამ დროს ანჯამების ღრჭიალში მრავალსახაიდუმალების მოხილვა შეიძლებოდა. აგრეთვე უამრავი საბაბის მიკვლევა, ნაღოლიანი სიტყვისა და ნაღოლიანი ფიქრისთვის. ეზოს ეს დიდი ზღუდე უსწოროდ იყო ნაგები. სათამაშოდ შიგ 3 თუ 4 საკმაოდ მოზრდილი, მოხრეშილი და მოსწორებული მოედანი მოეწყოთ. კარგად მახსოვს, იქ არც ძელსკამი იდგა, არც ხე და არც არაფერი. რაღა თქმა უნდა, მოედნები შენობის უკან გაემართათ. წინკი გაიშენებინათ მარადმწვანე ბზები, მრავალნაირი ბუჩქები და ყვავილნარი. მაგრამ სულ რამდენჯერმე თუ გაგვიულია ამ ნაკრძალში? ერთხელ მაშინ სკოლაში პირველად რომ შევდგით ფეხი მეორედ სკოლის დამთავრებისას და კიდევ იმ დროს მშობლები ან მეგობრები რომ გვესტუმრებოდნენ და გახარებულნი საახალწლო ან საზაფხულო არდადეგებზე შინ მივეშორებოდით ხოლმე ხოი რა ძველი რა საკვირველი შენობა იყო ის ჩვენი სკოლა ჩემთვის მართლაც და მოჯადოებული სასახლე ბოლოს ვერ უნახავდა კაცი მის მიხვეულ მოხვეულ ტალანებს პატარ-პატარა დერეფნებს. შენობა ორსართულიანი იყო, მაგრამ კაც მაინც გაუჭirdებოდა ეთქვა, რომელზე იმყოფებოდა იმ წუთას. ერთი ოთახიდან მეორეში შესასვლელად 3-4 საფეხური უნდა აგევლო ან ჩაგევლო. იმდენი დერეფანი და მოსახვევი შეხვდებოდა ყოველ ნაბიჯზე, რომ დიდი მცდელობის მიუხედავად ოთახების ზუსტი განლაგების დადგენა ისევ შეუძლებელი იყო, როგორც უსასრულო მოხილვა. სკოლაში ყოფნის 5 წლის განმავლობაში ისიც კი ვერ მოახერხეს სწორად ამომეცნო სად რომელ კუთხეში მიგვიჩინეს საძინებელი ადგილი მე და ჩემს ამხანაგებს 18 თუ 20 მოწაფეს ჩვენი სამიცადინო დარბაზი ყველაზე დიდი იყო ამ შენობაში და როგორც იმხანად მეგონა მთელ ქვეყნიერებაზეც ამ წაგზელებულ პალატას ქონდა ვიწრო სულის შემხთველად დაბალი მუხის ჭერი და გოტიკურ ყაიდაზე წაწვეტებული სარკმლები მიშორეულ შემზარო კუთხეში გამოეყოთ 8-10 ფუტის ოდენა სამყოფი. იმ სკოლის უფროსი ზღირსი დოქტორ ბრესბის წმინდა და წმინდა ადგილი. კედლებში მთლიანი ძიმე კარი დაეტანებინათ. ჩვენი ბატონის იქ არ ყოფნისას მის გაღებას ძლიერი და ხანგრძლივი წამებით სიკვდილი გვერჩინა. ასევე სხვა კუთხეებსაც ნახავდით აქ. იმ პირველთან შედარებით ნაკლებ მოსარიდებელ, მაგრამ მაინც ზარდამცემ ადგილებს. ერთში კლასიკურის კათედრა იყო. ერთიც ინგლისურსა და მათემატიკას დაეკავებინა. სამეცნიერო ოთახის მთელ სიგრძე სიგანეზე უამრავი ჩაშავებული, დაძველებული ჭიისგან დაფუტუროებული სკამი და მერხი მიმოფანტულიყო და ზე ციგნები მიეყარმოეყარათ. ათასნაირი ინიციალით, სახელებითა და უცნაური ფიგურებით დაკაწრულ სკამ მერხებს ადრინდელი პეცი გასწლოდა. ოთახის ერთ ბოლოში წყლიანი ведро იდგა, მეორეში ვებერტელა საათი. ჩემი ხორების მესამე ხუწლეული მოწენისა და ზიზღის გარეშე გავატარე ღირსახსოვარი სასწავლებლის ჭერქვეში. ბავშვის გონება საზრდოთ ასაჭიროებს გარესამყაროს გასაოცარ ამბებსა და გასართობებს. ჩემი სკოლამდელი ყოფის აშკარა ერთფეროვნება უფრო სავსე და გაჯერებული იყო მძაფრი მღელვარებით ვიდრე ამის შემდეგ ყმაწილ კაცობის დროინდელ ფუფუნებაში პოულობდი, ხოლო შედარებით გვიან ძიმეწოდებში. და მაინც ეთყობა იმ თავითვე ბევრი უცნაურობა მომდგამდა ასე განსაჯეთ არა ბუნებრივიც კი მოციფულ ასაკში ღრმობის წლებიდან იშვიათა თუ გადმოყვება კაც სერიოზული შთაბეჭდილებანი ბუნდოვანი რამ ჭრდილი გარჩება ცირე სიამეთა და ენით უთქმელ სატაჯველთა სუსტი აწეცილ დაწეცილი მოგონებები მე არ ვიყავი ასეთი ალბათ ბავშვობიდანვე ვაშკაცურ ძალას გრძნობდი რაკიღა ჩემი მაშინდელი ცხოვრების ამბები ისე მკაფიოდ ღრმად და ცოცხლად მაქვს ჩაჭედებული მეხსიერებაში როგორც წარწერები კართაგენულ მედლებზე მართალიცაა ეს საყოველთაო აზრი თავისი ყრმობის ხანისა კაც ცოტა გააქვს მოსაგონარი დილით გაღვიძება, საღამოს ზილი, გაკვეთილების ზუთხვა, გამოკითხვა, სადღესასწაულო დღეები, ხეტიალი, სათამაშო მოედანი, იქ დაკა-დაკა, სეირის ყურება, ბუტვა და ზაკვა. ყველაფერი ამას მრავალი დროჟემით დაფარულს წარმოსახვის ჯადოსნურობის კვალობაზე თანძდევდა ზღვაგრძნობები. საარაკო თავგადასავლებით განცდების მთელი სამყარო და სულის დამამონებელი უსაზომოვნებები. ჰოირა კარგია ხანა ეს რკინის საუკუნე. მართლაც გულფიცხობამ გრძნობიერებამ და ბრძანებლობამ მალე გამომარჩიეს თანაკლასელებში და თანდათან მიუძალებლად ამ ზნეხასიათის გამო ყოლა და მორჩილდა. ჩემზე ცოტათი უფროსებიც კი გარდა ერთისა. ეს იყო ჩემი გვარისა და სახელის მოზიარე ბიჭი. არაფერს ნიშნავდა ეს ამბავი. გაგიღა თუნს მაღალწრეს ვეკუთნოდი, ეს გვარი ოდითგანვემ დაბიოთა გვარი იყო სწორედ ამიტომ დავირქვი ახლა უილიამ უილსონი. ნამდვილისაგან მცირეოდნავად განსხვავებული. ხოლო ჩემი სეხნია მიბედავდა მეტოქეობას სწავლაში თამაშსა და ჩხუბში მათ შორის ვინც როგორც მაშინ ვიტყოდით ხოლმე ჩვენს მარაკაში გადიოდა მხოლოდ ის ბედავდა ეჭვით მოკიდებოდა ჩემს საქმეს თელ ქვეყანაზე თუ კია დიძე დიდი და შეუზღუდავი ძალაუფლება ეს არის ფიჭობის წლებში ერთის ბატონობა მეორეზე იმაზე ვინ შედარებით დამყოლია და სუსტია უილსონის ამბოხმა უფრო იმიტომ ამიბნია თავგზა რომ თუმს ხალხის თვალწინ ყოყოჩობდი ამბიჩთან მაგრამ ჩუმად მაინც მეშინოდა მისი ასე ფიქრობდი რაკიღა ასე ადვილად შეუძლია ჩემთან გატოლება ეს ამბავი მას ეჭმიუტანელ უპირატესობას მოასწავებს მეთქი მართლაც მხოლოდ და მხოლოდ გაუთავებელი ბრძოლის შედეგად არეჯობნა ჩემთვის მაგრამ აუხსნელი სიბეცის გამო ვერავინ ამჩნევდა მის ამ უპირატესობას ან თუ გინდ გატოლებას სინამდვილეში მისი ქიშპობა და განსაკუთრებით მისი კადნიერი ჟინიანობა, როგორმე ჩემთვის ხელი შეეშალა გულის წადილის შესრულებაში, თარული იყო, თუმცა აუცილებელი. ამავე დროს თითქოს სრულად არ მოძგმოდა ის პატიმოყარეობა, რაც მე ამოძრავებდა და ის სიფიცხე, რითაც აგრე ვიყავი გამორჩეული სხვებში. კაც შეიძლება იფიქრა, ამ მეტოქეობას ერთი ნიშანი ეცხო. წინააღმდეგობა გაეწია ჩემთვის, დავეჩაგრე ან დავემცირებინე. თუმცა ხანდახან გაოცებული, გაჩაურებული და შეურაცხყოფილი ვამჩნევდი კამათისას რომ დამცინოდა თუ გულს მიკლავდა. სულ უნდა მეტყობოდა ცხადი და ფრიად შეუსაბამო გულითადობა. ჩემი აზრით წმინდა წყლის თავდაჯერებულობით გამოწვეული მის ამგვარ გაუგებარ საქციელს მდაბიური მზრუნველობისა და კომაგობის ელფერი დაკრავდა. ამ ამბავმა და კიდევ იმ გარემოებამ რომ გვარი ერთი ქონდა და განგების ნებით სკოლაში ერთ დღეს მოვედით აფიქრებინა უფროს კლასელებს ესენი უთუო ძმები არიანო. უკვე ვთქვი, ან ადრევე უნდა მეთქვა, უილსონი არაფრით მენათესავებოდა. ძმები რომ ყოფილიყავით, რა თქმა უნდა უსათუოდ ტყუპი ვიქნებოდით, რადგან ბატონ ბრენსბის დაწესებულება რომ დავტოვე, მაშინღა გავიგე შემთხვევით, ჩემი სეხნია 1809 წლის 19 იანვარს დაბადებულა. რამდენადმე საყურადღებო თანხმდომილებაა, თურმე იმავე დღეს ამ ქვეყანაზე მეც გავჩენილ ვარ. იქნებ უცნაურიც იყოს რომ უილსონის გაუთავებელი ჩუმი ჭიდილისა და ნიადაგ შემაწუხებელი მეტოქეობის მიუხედავად მაინც ვერ შევიძულა ეს ბიჭი საბოლოოდ თითქმის ყოველ დღე ჩხუბობდით და როცა საჯეროდ პირველობის ალამს დამითმობდა კიდევაც მაგზნობინებდა წესით იგი მემეკუთვნისო და მაინც ჩემი მზაობარი ბუნება და მისი ალალი ღირსება ხელს უწყობდა ჩვენ შორის როგორც იტყვიან საერთო ენის გამონახოს ამავე დროს ნეხასიათით ერთმანეთს დიდად ვგავდით და ხშირად მიფიქრია ჩვენი უჩვეულო მდგომარეობა რომ არა ვინიცის იქნებ მეგობრების ყოფილიყავით მეთქი მართლაც და ძნელია განსაზღვრა ან თუნდაც აღწერა იმ გზნობისა მისდამი რომ განვიცდიდი ნაირფერ გზნობათა ნაზავი იყო ეს ერთი წილ გარჯლებული მტრობა ჯერ კიდევ სიძულულში გადაუსვლელი ერთილ კრძალვა მოწიწება მეტი პატივისცემა უსაზომო შიში და მოზღავებული ცნობის ადილი მორალის მქადაგებელმა კაცმა ჯობს ისიც გაიგოს, რომ სულ ერთად ვიყავით, უილსონი და მე. ეჭვი არ არის, სწორედ ჩვენი უჩვეულო დამოკიდებულება განაპირობებდა, რომ ამ ბიჭის საწინააღმდეგო ჩემი ყოველი გამოხდომა ვიღა მოთulis რამდენი შეფარული თუ აშკარა უფრო ქილიკობა და ღლაბუცი ჩანდა ვითომცა თავის შესაძლებელი მაგრამ სინამდვილეში მეტად ღვაძლიანი ვიდრე ნამდვილი და საცხადო შუღლი მაგრამ ამ ხრივ ჩემს თუნდაც ფრიად מחვილ გონივრულად მოფიქრებულ ცდებს ყოველთვის როდი გამარჯვია რადგან ჩემი სეხნია ისეთი თავშეკავებული და თამდაბალი იყო რომ აქილევსის ქუსლს ვერ უპოვიდა კაცი მისი ხუმრობა სულ მუდამ გულში მოხვდებოდათ ხოლო თავად დაცინვის საგნად არავის გაუხდებოდა უილსონის ნაკლი ეზღა იყო რაღაც დაავადებით გამოწვეული ზადი ჰქონდა და ამი ჩიხში მომწოდეული ჩემნაირი კაცი თუ ისარგებლებდა ჩემს მეტოქეს წართმეოდა ჩვეულებრივი მეტყოლების უნარი. ხმამაღლა ვერაფერს ამბობდა. ძლივს გასაოგნად ჩურჩულებდა და საქმე საქმეზე როცა მიდგებოდა, მისი ამცირე ნაკლით სარგებლობდი. უცონის მრავლად მიზღავდა სამაგიეროს. ერთისე კარგად მოიფიქრებინა, რომ უზომოდ გულს მიწრილებდა. ფიქრობდა, ვერ გამომიცნია პირველად როდის მიხვდა ასეთი პატარა რამ რომ მოთმინებას მაკარგვინებდა, მაგრამ მიხვდა კი და ან წუხზეც მაგებდა. შემი ჩვეულებრივი სულ უბრალო გვარი დაბიურიო რომ არ ვთქვათ ნიადაგ მეთაკილებოდა მისი გაგონება გულს მიკლავდა და როცა სკოლაში მისვლისთანავე მეორე უილიამ უილსონის გამოჩნდა იმ წუთას წამოვენთე რისხვით ამგვარის ვიღაც ყოფილა აქ და მისი გაგონება ორჯერ მეტად მომიხდება მეთქი ამიტომ იგი ორჯერ მეტად შემიძაგდა ესეც გავიფიქრე ამგვარის ბიჭი თვალთაგან აღარ მომშორდება და ჩვეულებრივ სასკოლო ცხოვრებაში მის სიტყვას და საქმეს ამ ბედით თანხwebdriverობის გამო ჩემ სიტყვასა და საქმეში აურევენ მეთქი. ყოველი შემთხვევა ნათლად წარმომიჩენდა ხოლმე ჩემსა და იმ ბიჭ შორის სულიერ თუ გარეგნულ მსგავსებას. ამის კვალობაზე მიძლიერდებოდა აგრე გულის მომწვლელად ჩაბუდებული ზემოთხსენებული გზნობა. მაშინ ჯერ კიდევ არ ვიცოდი ის საგულისმო ამბავი რომ ჩემი კბილა იყო, მაგრამ ხედავდი სიმაღლე ერთი ქონდა და იმასაც ვამჩნევდი ერთმანეთს საოცრად გავდით, სახის ნაკვთებითა და აღნაგობით. თანაც გუს მიმღერდა უფროს კლასელებში დარხეული ხმას თითქოს და ის ჩემი ნათესავი იყო. ერთი სიტყვით, ისე არაფერი მაშფოთებდა, რასაც საგულდაგულოდ მალავდი, როგორც ვინმე სინათქვამი, რა ძალიან გვანან ერთმანეთსო. მაგრამ უნდა გითხრათ, არ გამიგია ეს მსგავსება. ხმები მხოლოდ ჩვენს ნათესაობაზე დადიოდა და ამაში უილსონს მიუძღოდა წვლილი, თანაკლასელებს შეემჩნიათ და სალაპარაკოდ გაიხადათ. მაგრამ თავად კი ცხადია, ჩემსავით მშვენიერად ხედავდა. ამასთან, ყოველწრილმანში ბევრ გასაცინან გასაქირდავს აღმოაჩენდა, რაც მოწმობდა, როგორც მოგახსენეთ მის გასაოცარ გამჭრიახობას. უილსონს მიზნა დაისახა გამოწრილვით მოებაძა ჩემთვის გამოთქმასა და მიხრა მოხრაში და კიდევაც მიაღწია სრულ მსგავსებას. ჩემი ჩაცმულობის გადაღებას რა დაუშლიდა? ჩემი სიარული და თავის დაჭერაც სულ ადვილად შეითვისა. ზემოთ ხსენებული იმ ბუნებრივი ზადის მიუხედავად კარგადა სახერხებდა ჩემი ხმის მიმსგავსებას. რაღა თქმა უნდა ხმამაღლა საუბარი არ შეეძლო, მაგრამ გამოთქმა იგივე ჰქონდა და სწორედ რომ ჩემი ხმის ექო გახდა მისი თავისებური ჩურჩული. თუ რა შემაწუხებელი გამختارიყო ჩემთვის ეს წაბაძვა, რომლის კარიკატურად მიჩნევა შეუძლებელი იყო, ახლა აღარ გეტყვით. გულს ერთი გარემოება მიფონავდა. холод მე ვამჩნევდი ამ წაბოძულობას და როგორც ჩანს მხოლოდ მე მიხდებოდა ჩემი სეხნის იქედნური ღიმილის მოთმენა საწადელის მიღწევით ფრიად მაყობილს თითქოს უხაროდა ჩემი გულის ტკივილი და სულაც არაფრით მიაჩნდა ხუხარეტაშის ყურა რასაც სულ ადვილად მოეხოჭდა თავისი გონება מחვილობით მე კი დიდხანს მაღელვებდა და ვერ გამომეცნო ის ამბავი სკოლაში რატომ ვერვინ მიუხვდა ამ ზრახვას და იმასთან ერთად არავინ დამცინოდა. თანდათან რომ მე მსგავსებოდა, შესაძლოა სწორედ ამიტომ არ ხვდებოდნენ ვერაფერს. თუმცა ჭკუასთან ახლოს ეს უნდა ყოფილიყო. სხვა დაყბაში რომ არ ჩავარდნილვარ, ჩემი წამბაძვლის დიდი ხელოვნების წყალობა იყო. რაკიღა გარემო მსგავსებას არაფრად აგდებდა, ხოლო ბიყვისთვისა ეს მთავარი და უნაკლოდ გადმომცემდა ორიგინალის სულს. ამას კი მხოლოდ მე ვამჩნევდი და ჩემთვის ღა იყო საწმენი. მეუჭირო ახსენე მისი გულის სამრევი, სამოწყალო მფარველობის ამბავი, რაც ნიადაგ ჩემს საქმეებში ჩაჭრითა და კადნიერ ჩევა დარიგებაში გამოიხატებოდა. თანაც ეს დარიგება პირდაპირ და ნათლად კი არა, ჩუმად და მიკიბულ მოკიბულად იყო ნათქვამი. ზის მორეული ვისმენდი და წლიდან წლამდე მიძლიერდებოდა ამ ბიჭის სიძულვილი. მას შემდეგ დიდი დროა გასული და ახლა მინდა ჩემს მეტოქეს კუთვნილი მივაგო და ვაღიარო. ერთხელაც არ ყოფილა მისი შეგონება ცთარი ან ცეტური თითქოს რომ უნდა შეეოდა მის სიყრმესა და მოჩვენებით გამოუცდელობას და მაინც თავისი ნიჭითა და ცხოვრებისეული სიბზნით თუ არა ზნეობრივად ბევრად მჯობდა ვინც ის ასახშირად რომ არ უარმეყო ის მრავლის მეტყველი ჩემგან ასე სასტიკად შეძულებული ჩურჩული წარმოთქმული დარიგება დღეს უკეთესი ვიქნებოდი და მაშასადამე ბედნიერიც მაგრამ მისმა გულის გამოწვლებელმა მეთვალყურეობამ ბოლოს და ბოლოს მეტად შემაშფოთა და მეც დღითი დღე ვეღარ უმალავდი წენას ამ როგორც მგონია უსაშველო ქედმაღლობის გამო უკვე იცით სწავლის პირველ წლებში ადვილად შემეძლო და მეგობრებოდი და თუმცა ჩემი იყოფნის უკანასკნელ თვეებში მისი საქციელი უეჭველია აღარ იყო ისეთი მომაბეზრებელი მე იგი მაინც უფრო შემზისყდა გონირთხელ კიდევაც შენიშნა ეს ამბავი და მას მეરે სუმერიდებოდა ან ყოველ შემთხვევაში თავს მაჩვენებდა ასე მეხსიერება თუ არ მღალატობს ერთ დღეს დაახლოებით იმავე ხანებში მაგრა წავიჩხუბეთ განრისხებულმა მისთვის შეულებრივი სიფთხილე უკუაგდო და ისე ჯიქურ მოიქცა აქომამდე რომ არასოდეს გვენახა მაშინ შემნიშნე ან იქნებ კიდევაც მომეჩვენა მის სიტყვაში მის საქციელში რაღაც ისეთი რამაც პირველად შემაშინა შემდეგ კი ძალზე დამაინტერესა მისმა მოქცევამ ჩემი ყრმობის დროინდელი სურათები ამომიტივტივა მეხსიერებაში. იმ ხანს უწესრიგოდ მოძალებული მკრალი მოგონებები, როცა მეხსიერება ჯერ კიდევ არ გამჩენოდა. ამ წამიერ დამთრგუნველ გრძნობას უკეთ გამცნობთ, თუ ვიტყვი თითქოს უხსოვარი ხანიდან ვიცნობდი ამ ჩემ წინ დგომ ბიჭს. თუმცა ეს მანება იმ წუთზე განხარდა და ეს ამბავი მხოლოდ იმ დღის აღსანიშნავად გავიხსენე, როცა უკანასკნელად ვესაუბრე ჩემს საკვირველ სეხნიას. ამ ვებერთელა ძველ შენობაში იყო ერთმანეთში გამავალი რამდენიმე დიდი დარბაზი, სადაც მოსავლეებს ეძინათ. მაგრამ აქ ბევრგან ნახავდით პატარ-პატარა ოთახებსაც. ასე უსოროდ ნაგებ შენობაში ეს გარდაუვალია. დოქტორ ბრენსბის ბრძნული მომჭირნეობით ეს ადგილები ასევე საძინებლად ექცია, თუმცა თავდაპირველად ისინი საკუჭნაოთ უნდოდათ და თითეულში ერთი მოწაფე თუ დაეტეოდა. სწორედ ასეთი მომცრო სამყოფელი ჰქონდა უილსონსაც. ერთხელ ღამით სკოლაში ყოფნის მეხუთე წლის მიწურულს ზემოთ ხსენებული ჩხუბის შემდეგ დავიცადე სანამ ყოლა დაიძინებდა მე ავდექი და ლამპით ხელში ვიწრო მიხვეულ მოხვეული გასასვლელებით ჩემი საძინებელი ოთახიდან მეტოქესთან შევიპარე უკვე კარგა ხანია ვაპირებდი მომეწყო მისთვის ბოროტი ოინი, რაც აქამომდე ვერ მომიხერხებია და ახლა გულის სადილს რომ ავისრულებდი დიახაც მიხვდებოდა რა დიდი ბოღმა და ჯაური მკლავდა მისი. ამბიჩის პატარა ოთახს მივატანე. შუქფარიანი ლამპა კარს უკან დავდგი. უხმაუროდ გადავაბიჯე ზღურბლზე და ჩემი სეხნის წნარ სუნთქვას ყური მიუგდე. ზინავს მეთქი რომ დავწმუნდი, დერეფანში გავბრუნდი, ლამპა ავიღე, მოფარდაგებულ საწოლს მიუახლოვდი. მოსახდენი უნდა მომხდარიყო ფარდა ფთხილად გადავწიე, როცა სინათლე დაეფინა ძინარეს სახეს. კარგა დავაკვირდი და უცებ გავხევდი. სისხლი გამეყინა ძარღვებში. ასე მეგონა გული საგულიდან ამომივარდებოდა, მუხლი მომეკვეთა, ტანში დამშალა, უსაგნო გზნობამ სული ძლის მოიბრუნა. ნუ თუ ეს ეს ნაკვთები უილიამ უილსონია, რა თქმა უნდა, ხედავდი, მისი სახე იყო. არ მჯეროდა, მაინც ასე რამ შემაშფოთა. უთავბოლო ფიქრები ამეშალა. დღის ფაცაფულში ღვიძარე არ ჩანდა ასეთი. სახელი იგივე, ნაკვთები იგივე, სკოლაში მოსვლის დღეც იგივე და კიდევ ჩემი სიარულის, ჩემი ხმის, ჩემი ჩვევების, ჩემი მიხრა მოხრის უაზრო და გამუდმებული წაბაძვა, ნუ თუ შესაძლოა ჩემს დასაცინად მომართული ჩვეულებრივი ვარჯიშის შედეგი იყო ის, რაც ახლა ვიხილე. ლამპა ჩავაქრე. შეძრწუნებული, აკანკალებული ოთახიდან უხმოდ გამოსხლდი და იმ საათშივე დაუტოვე სველი სკოლა, რათა იქ აღარასოდეს მიმედგა ფეხი. რამდენიმე თვის შინ განსხრომის შემდეგ იტონის უნივერსიტეტის სტუდენტი გავხდი. საკმარისი აღმოჩნდა სულ მცირე ხანი, რომ დოქტორ ბრენსბის სასწავლებლის ამბებს ფერი მიხვდა. ან ყოველ შემთხვევაში შემსლოდა ის განწყობა და ახლა ამ დროს სხვა გზნობით ვიგონებდი. მართლაც ხანი რომ გამოხდა царსული აღარ მეჩვენებოდა ესეთი ტრაგიკული. მეტად მაეჭვებდა მაშინდელი ჩემი გზნობების სიცხადე. იშვიათადაც ვიწუხებდი თავს მათი მოგონებებით და თუ ვიგონებდი, მევე მაოცებდა ჩემი გულუბრყვილობა და ღიმს მგვრიდა ის ამბავი. წინაპართაგან მემკვიდრეობით წარმოსახვის რა ძალომი უნარი დამყომეთკი. იტონში ცხოვრებამ ხომ სულ შეუწყო ხელი ამ შეხედულების გამკიცებას. ყოველივე წარხოცა თავ აწყვეტილმა და შემაქცევარმა დროსტარებამ, რასაც მყისო მივეცი თავი. ედვაშა დაინთქა, ძიმე და ღირსახსოვარი შტაბეჭდილება და მეხსიერებაში შემომჩა მხოლოდ იმ პირვანდელი არსებობის აუღრეველი სიმსუბუქის შეგრძნება. მაგრამ არ ამსურს აქ გამოწვრილვით მოყვე კანონთა უარმყოფელი ჩემი გარყვნილი ცხოვრება, რაც შეუმჩნეველი რჩებოდა იტონის უფროსობას. სამი წლის გადაბმულ ღრეობას ის შედეგი გაქონდა, რომ ბოროტება ძვალბილში გამიჯდა. და ამის დაკვალად მეტისმეტადაც ჯან მოჭარბებული გავხდი. ერთხელ მთელ კვირის გაუთავებელი ქეიფის შემდეგ ჩემთან შუმად მოვიწვიე მცირე ჯგუფი. ისინი ვისთანაც უფრო დაახლოებული ვიყავენ. დილამდე რომ გაეტანალ ხინს ჩეულებისავებ ღამე მოვიყარეთ თავი ღვინოულევი ქონდა არც სხვა უფრო საფათო გართობანი დაგვიკლია და აღმოსავლეთი შეფერიანებული იყო როცა ჯერ კიდევ შვა ქეებში ვიყავით ღვინითა და კარტის თამაშით სახე შეშლილი ჯიუტად ლამობდი ერთი უსაზაგლესი სატრეგზელოს წარმოთმას რომ უცებ გამოიღო წინა ოთახის კარი და მსახური შეშფოთებულმა ხმამ გამიხმო ვიღაც კაცი ჩქარობს სიტყვა აქვს თქვენთვის სათქმელია ღვინით გონებანთებული ვიყავი და ალბათ იმიტომ უფრო გამახარა მოულოდნელმა სტუმრობამ ვიდრე გამოუცა ფეხარეული იმцамსვე გავედი ამ დაბოლჭერიან პატარა სამყოფში ლამპა არენთო არც ინათლე შემოდიოდა დილა ბინდიღა ატანდა მომრგვალებული სარკმლიდან ზრუბს გადმოვაბიჯე თუ არა ყმაწვილი შევნიშნა დაახლოებით ჩემი სიმაღლისა ახალმოდურად შეკრეჭილი თეთრი ქიშმირის ისეთავე სამოსელში იყო გამოწყობილი, როგორც მე მეცვა იმ ღამეს. ბინდუნში ეზღა გავარჩიე. სახის ნაკვთები ბნელში დასცირვოდა. ოთახში შემოსული მსრაფო შემომეგება, გაგულისებით მოუთმელად მტაცახელი და ჩამჩურჩულა. უილიამ უილსონ. იმ წამსვე გამოფხიზლდე. უცნობის მიხრა მოხრასა და იმაში, თუ როგორ უთრთო და ჩემ თვალწინ სარკმის შუგზე ზიაწვნენილი თითი იყო მეტად გასაოცარი. მაგრამ ამას ისე არ აუღელვებია, როგორც სულით ხორცამდე შემძრა მრავლის მეტყოლმა საზეიმო გაფრთხილებამ, განუმეორებელი, ჩუმი, სისინახმი წარმოთქმა და განსაკუთრებით უბრალო ნაცნობმა, ნაცვეთ-ნაცვეთი ჩურჩულით ნათქვამა სიტყვა. ამ გასაღებმა რამაც განახვნა გარდასული დღეების მოგონებათა კარიბჭე და სულსა და გულში დამიარა გალვანური ბატარეის დენივით. გონს რომ მოვედი ამ კაცის კვალის გამკრალიყო. თუმცა ჩემს არეულ გონებაზე ამ შემთხვევა მეტად იმოქმედა, მაგრამ როგორადაც შთამბეჭდავი, ასევე მსწრაფო წარმავალი აღმოჩნდა იგი. პირველ ხანებში გულმოდგინედ ვიძიებდი ამ ამბავს, მწარე ფიქრებით მღურიე მოორებში ვიყავი თანთქმული. საკუთარი თავისთვის არ დამიმალავს ვინაობა იმ პიროვნებისა, ვინც ასეთი თავგამოდებით ერეოდა ჩემ საქმეებში. აღარ მასვენებდა თავისი შემპარავი რჩევა დარიგებებით, მაგრამ ვინ ან რა კაცი იყო ეს უილსონი? საიდან გამოტყურა? გუში რა ქონდა? ვერც ერთ კითხვას ვერ უპასუხე. მხოლოდ ის გავიგე იმ საღამოს, როცა დოქტორ ბრენსბის დაწესებულება დავტოვე, ისიც წასულიყო იქიდან. თურმე შინ რაღაც უბედურება მოსლოდა. ამ ამბავზე ფიქრს სულ მალე თავი გავანებე, რადგან ჩემი ყურადღება მთლიანად მიიყრო ოქსფორდში განგზავრების სამზადისმა. მართლაც, ცოტა ხანში გზას დავოდექი. მშობლების უსაშველო პატი მოყვარეობის კვალად თავით ფეხებამდე დიდებულად ვიყავი შემოსილი. წლიური სარჩოც იმდენი დამიწესეს შიტის რძეც არ დამაკლდებოდა. ფუფუნების ხორება დიახაც უკვე გამიტკბა. ფლანგველობაში მეტოქეობას გაუწევდი დიდი ბრიტანეთის უმდიდრესი და წარჩინებული ოჯახის დიდ გულაშვილებსაც კი. ამგვარად რაკიღა ბოროტება კარგად მეხერხებოდა და თანაც დაბადებიდანვე ვნება ულევი ბუნებისა ვიყავი, გაურკეცებული მგზნებარებით მივეცი თავი გარყვნილების მხურიე მოორევს და ზიზღით უარყვავი კაცურ კაცობის წესები. საკმარისია ითქვას, რომ ხარჯველობაში ჰეროდესაც კი ვაჯობებ. სხვაჯერ არ გაგონილი 1000 სიგიჟე მოიგონე და ამით გვარიანად გავადიდე ბიციერების გრძელი სიარითაც სახელი ქონდა გავარდნილი ევროპის ამ ყველაზე უფრო ძნედაცემულ უნივერსიტეტს. ძნელი დასაჯერებელია, მაგრამ საკუთარი თავისთვის აკაც აღარ მიღალატია და პროფესიონალი მოთამაშების უმსგავსო ფანდები გადმოიღე. ამ ბილს მეცნიერებას ისე კარგად დავეუფლე, რომ გულუფრილო ძმაბიჭების ხარჯზე ისედაც აღურაცხელი ქონების პატრონი უფრო და უფრო გამდიდრდი. და სწორედ ის, რომ დანაშაული აგრე საშინელი იყო, ყოველგვარ ადამიანურობასა და პატიოსნებას მოკლებული, უეჭველია გახლდათ მთავარი მიზეზი, თუ ერთადერთი არა, ჩემი სრული დაუსჯელობისა. მართლაც, თუნც უგარყვნილესი ჩემი ძმაკაცი უმალ საკუთარ წმინდა გზნობაში დაიჭრებოდა ვიდრე სუსი ფიქრებდა მხიარულ უზაკველ გუწფფელ უილიამ ვილსონზე მთელ ოქსფორდში მორჭმუნდა სახელიან სტუდენტზე რომლის თავშევულობა მხოლოდ ბავშვური ფანტაზიის ნაკოფი იყო ხოლო ბიციერება მისი უმაგალითო ჟინიანობისა და დაუოკებელი ხასიათის შედეგი ასე გულმხიარულად გავატარე მთელი 2 წელი როცა უნივერსიტეტში მოვიდა ყმაწვილი გუშინდელი აზნაური გლენ დენდინგი როგორც ამბობდნენ სიმდიდრის ადვილად მომხოჭელი ჰეროდე ადიკელივით დიდ ქონებას ფლობდა ჭკუა და ხედულობით არ გამოირჩეოდა ამას სულ მალე მივხვდი და რა თქმა უნდა ვიფიქრე ჩემი საქმისთვის გამომადგება მეთქი ხშირად უჯდებოდი მასთან სათამაშო და ბადეში კარგად რომ მომყოლოდა ყველა არამზადა მოთამაშის დარად ჯერ დიდი ფული მოაგებინე და ბოლოს როცა შესაძერისი დრო დადგა ჩვენი მეგობრის ბატონი პრესტონის ბინაზე შევხვდი იმ ვარაუდით, რომ ეს შეხვედრა საბოლოო იქნებოდა. ბატონი პრესტონი ორივე სერთნაირი თვალით გვიყურებდა და სამართალი უნდა მივაგო, ჩემს განზრახვაზე არაფერი იცოდა. სათანადო გარემოს შესაქმნელად 8-10 კაციან ჯგუფს მოუყარე თავი. რა არ ვიღონე და ბოლოს კიდეც მოახერხე რომ თითქოს სრულად შემთხვევით მოგვინდა თამაში და სწორედ შემამ სხერპლმა გამოთქვა პირველად სრული ამის თაობაზე. სიტყვას აღარ გავაგზელებ ამ ბინძურ ამბავზე. ხოლოდ დავძენ იმ საღამოს ყველა ხრიკი მოიშველიე, რასაც ამ დროს მიმართავენ ხოლმე. მიკვირს და ვერ მიხვდარوار. ასეთი ჭკუა გამოლეული მაინც როგორ არიან ადამიანები და აგრე იულად როგორ გაებმებიან ხოლმე מחეში. გვიან ღამემდე ვისხედით და ბოლოს შევძელი რომ გლენდენინგის პირისპირ მხოლოდ მე დავჩენილიყავი. რა თქმა უნდა, ჩემს საყვარელ ეკარტეს თამაშობდით. სხვებს დაეყარათ თავთავიანთი კარტი და თამაშის შედეგით დაინტერესებულები ჩვენ გვიყურებდნენ. გუშინდელ აზნაურიშვილს მოსვლისთანავე კარგაბულომა დავალევინე და ახლა მეტად აღელვებული ჭრიდა და არიგებდა კარტს. რაც ჩემი ფიქრით ნაწილობრივ და არამთლად მისი სიმთრალით აიხსნებოდა. ცოტა ხანში დიდი ფული წააგო. პორტვეინი გადაკრა და ის გააკეთა, რასაც გულ სივათ მოველოდი. ანუ წინადადება მომცა. ისედაც დიდი ფსონი ერთიორად გაგვეზარდა. ვითომ ზრამ თხოვნით შეშფოთებული ჯერ დიდ ვარზე დავდექი, ხოლო როცა ცეცხლი გამოშალა კბილებიდან და ჩემი თანხმობა უკვე თამოყარეობა შელახული კაცის თანხმობად გამოჩნდებოდა, დასტური მივეცი. მერე რაც მოხდა, რა თქმა უნდა, იმას მოწმუნდა რომ სრულიად გამოჭერილი მყავდა ეს კაცი. რამდენიმე წუთიც და ვალი გაუოთხკეცდა. მალე ღვინით წამოწითლებულ სახაზე ჩემდა გასაოცრად მკვდრის ფერი დაედო. ჩემდა გასაოცრად მეთქი ვინაიდან იმ თავითვე ჩემი დაბეჭდებული გამოკითხვის შედეგად ვიცოდი, გლენდენინგი აღურაცხავის სიმდიდრის პატრონი იყო. ხოდა მე გავიფიქრე, მართალია ბევრი წააგო, მაგრამ ამ თანხის დაკარგვას ასე მაინც არ უნდა ემოქმედა ამ კაცზე. ღვინო რომ დალია. ალბათ ამან თუ მოათავა მეთქი. თანამეს უფრეთა თვალში რომ ჩირკი არ მომცხებოდა, უფრო ამიტომ მოვითხოვე თამაშის შეწყვეტა. ამ დროს უცებ გერდიც მსხდომნი შეწრიალდნენ. რაღაც ჩაილაპარაკეს ხოლო გლენდინინგს კონესა ვაიბა აღმოხდა. მიხვდი თურმე მათ ხოვრად მიქცევია ჩემი მსხვერპლი. ისე გამიკოტრებია რომ ისი წოდით ქვაც კი ატირდებოდა. თავად ეშმაც ვეღარ მიაგებდა მეტბოროტებას. ძნელია იმის თქმა, რას ვიზამდე, როგორ მოიქცეოდი. ამ ბრიყვის საწოდებამ ყველა დააბნია და თავზარი დასა. რამდენიმე ხნით გაუსაზლის ისი ჩუმე ჩამოწვა და ვიგრძენი. ზოგიერთი არც ისე გათახსირებული მოქეების მრისხანე შემოხედვაზე როგორ წამომენთო ხაწვები. უნდა ვაღიარო იმ უჩვეულო ამბავმა, რაც შემდეგ მოხდა, ღელვარებით შებოჭილი მკერდი, წამით შვებით ამიშვა. ედმოშად განიხნა ფართო მძიმე კარი და თითქოს რაღაცა ჯადოთი ოთახში ყველა სანთელი ჩაქრა. მაგრამ ჩამოვნელებამდე თვალი შევასწარი ახალ შემოსულს. ჩემი სიმაღლისა ექნებოდა და მთლიანად გახვეულიყო მოსასხამში. ამ წყვლიაში მხოლოდ გრძნობდი, რომ ის აქ, ჩვენ შორის იდგა. ვერ კი ვხედავდით. ასეთი თავხედური მოხთომით თავგზა დაკარგულნი ჯერ კიდევ გონზე არ ვიყავით მოსული, რომ ხმა გაისმა. ბატონებო, თქვა მკაცმა, დაბალი მკაფიო დაუიწყარი ჩურჩულით და მეც სტანზე ეკალიამესხა. ბატონებო, მაპატიეთ, მაგრამ მოვალეობამ ჩამადედინა ეს საქციელი. თქვენ რა თქმა უნდა არიცნობთ ბატონ გლენდენინგისთვის ეკარტში დიდი თანხის მომგები კაცის ჭეშმარიტ ბუნებას. ამიტომ ყველაფერი ზუსტად რომ გაიგოთ, უნახეთ გადმოკეცილი სახელოს სარჩული. გაუჩრიგეთ ხალათის ფართო ჯიბე და იქ სხვა კარტებსაც უპოვით. სანამ ამას ამბობდა, დუმარება ჩამოვარდა. დაასრულა და როგორც მოვიდა, ისე უცებ გაქრა. შეძლებ კი იმის აღწერას რა დამემართა. ან რა ჯოჯოხეთური ტანჩვა გადამხდა, მაგრამ აღარ დამცალდა ფიქრი. მრავალი ხელი უხეშად მწუდა, იმწუთა საანთე სანთელი და გამშრიკეს. სახელოში ყველა მომგებიანი კარტი მიპოვეს. ხალთი ჯიბეში კი ისეთივე კარტების დასთა, როგორიდაც ჩვენ თამაშობდით. მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ როგორც ამ საქმის მწოდნელი ამბობენ, ისინი მიგულად დაემუშავებინათ. დიდი კარტები ბოლოებში იყო ამობურცული მცირენი გვერდებზე. ამ შემთხვევაში მსხვერპლი წესისამებრ სიგრძივ რომ მოუჭრის დასთას, მომგებიან კარტერს მოწინააღმდეგეს დაუტოვებს და თავად ბედის ანაბარაღარ ჩება. ასეთი გამოაშკარავების შემდეგ ყურის სამღები ღრიანცელი ჩემზე უფრო ნაკლებად იმოქმედებდა ვიდრე ის ისყნარევი სიჩუმე თუ თავშეკავებული დაცინვა რითაც შეხვდნენ ამ ამბავს ბატონო უილსონ წარმოთქმას მინძელმა და ჩემს ფერხით დაგდებული უძვირფასესი ბეწვით გაწყობილი მოსასხამი აიღო ბატონო ვილსონ, ეს თქვენია. სიო და წამოსვლისას ხალთის ზემოდან მოსასხამი მოვიგდე და შემოსვლისთანავე იქვე ატაკზე მოვისროლე. კარგად დახელოვნებულ ხართ, მაგრამ ჩვენთვის კი მართლაც კმარა. უნდა დატოვოთ ოქსფორდი. ყოველ შემთხვევაში ეს სახლი მაინც დამცირებულს თვალლაბ დასხმულს ამ შეურაცხყოფელი სიტყვების გამო შესაძლოა სილა გამეწნა მისთვის რომ მთელი ჩემი გულის ყური ერთ შემაძრწუნებელ განმეובას არ მიეპყრო. ისე შუათი და ძვირფასი ბეწვით იყო გაწყობილი შემი მოსასხამი, თქმაც ვერ გამიბედავს. უსაზრო მოყარული ჩაცმა დახურვისა, რას არ ვიგონებდი ეს მოსასხამი ჩემი ფანტაზიის მიხედვით შევაკერინე, ამიტომ, როცა ბატონმა პრესტონმა კართან მიგდებული მოსასხამი აიღო და გამომიწოდა, გაუცებისგან სარ დაცემულმა შევნიშნე. ის საკუთარ მკლავზე რომ მქონდა გადაგდებული რაც უეჭველია უნებურად გავაკეთე და ისიც რომელიც ახლა მომცეს ზუსტად ერთნაირი იყო გამახსენდა ჩემსასე უხთოთ გამომაჭინებელ მონხთურსას ჩემნაირი მოსასხამი მოეგდო ხრებზე გონება მთლად მაინც არ დამიკარგავს პრესტონს მოსასხამი გამოვართვი შემოსნელო ჩემსას გადავაფარე და ვიდრე წავიდოდი იქ მყოფთ მკაცრად გამომწვევად მოვალე თვალი დილაუთენია კი გატანჯულმა და სირცხულ ნაჭამმა სასტრაფოდ დაუტოვე ოქსფორდი და კონტინენტზე გადავედი მაგრამ ამაოდ გადავიხვეწე ბედისწერა ბოროტის სიხარულით ყველგან მიმწდა და ცხადი გახდა რომ ახლაღა დაეწყო თავისი იდუმალი ძალის გამოვლინება შევდგით ვარა პარიში ფეხი მაშინვე გადამხდა ერთი ამბავი რამაც დამიდასტურა სორეთ უილსონი ჩარეულიყო კლავაც საზიზგრად ჩემს საქმეში გადიოდა წლები და ਵეღარ და ਵეღარ მოვითქვის სული არამზადა რა უდროთ, რა ლანდა ჩადგა რომში, ჩემსა და ჩემი წადილის საგანშოა, ასევე ბერლინში, ასევე მოსკოვში, ყველგან წყელ უკრულვით ვიხსენებდი ამ კაცს და ბოლოს ვეღარ ავიტანე ენი თუთქმელი ჩაგორა, გამოვეკეცი როგორც შავჭი, სადარ წავედი, მაგრამ მაინც ვერაფერს გავხდი, სულ ამაოდ გადავიხვეწე. ისევ და ისევ ჩემ თავს იდუმალ რო ვისაუბრებოდი, ვიკვლევდი ვინ არის, საიდანა რა უნდა, მაგრამ პასუხს ვერ პოულობდი და გამოწვლილივით ვიძიებდი მთავარს, რაც ამ უკადრის ზედამხედველობაში იმალებოდა. ოღონდ ამ ხრივადაც დასკვნისთვის ხელმოსაჭიდი ცოტა ღამ ქონდა. თუმცა ეს კი ჩანდა. მრავალგზის რომ გადამიდგა, მხოლოდ იმ გულისწადილის შესრულება და მხოლოდ ის საქმეები ჩამიფუშა, რომელსაც დიდი ბოროტების მოტანა შეეძლო. რა უსუსური გამართლება იმისთვის, რომ ასე უსაზღროდ მჯაბნიდა. რა კადნიერად თელავდა ჩემს თავისუფლებას არ მანებებდა სრულისამებრ მოქცეულიყავი კარგახანია ამასაც სვამჩნევდი ჩემ საქმეებში ამდენ გზის ჩარევისას ერთხელაც არ დამინახავს ჩემი მწვალებლის სახე თუმცა მავე დროს თილობდა ზუსტად ჩემსავით ჩაეცვა ვინც უნდა ყოფილიყო უილსონი მაინც გონება დახშული და ბეცი ბრძანდებოდა ნუ თუ წამითაც შეეძლო გულში გაევლო რომ ვეღარ ვიცნობდი ჩემს იტონელ ჭკუის დამრიგებას ოქსფორდში ჩემი სახელი შემრაცხვენელს იმას ვინც რომში წინაღუდგა ჩემს პატი მოყარეობას პარიში შურის ძიებას ნეაპოლში ვნებიან სიყვარულს ან იმას რომაც ეგვიპტეში ჩემს საქმეებს ოქროს მომხვეჭელობა შეარქვა სკოლისლებიდანვე ჩემს მტერსა და ბოროტსულს უილიამ უილსონს ჩემს სეხნიას ძმაბიჭს ზიზგისა და ზარის მონგრელ მეტოქეს დოქტორ ბრენსბის სასწავლებლიდან შეუძლებელია მაგრამ თქვენი ნებართვით ამ დრამის ბოლოს ურასაც გიამბობთ ახლა. აქამდე უხმოთ თავმოდრეკით ვითმენდი მის ზალადობას. შიშსა და მოწიწებას გრძნობდი უსონის სიბნით გამორჩეული, ღრმად მხედველი, ყოვლის შემძლე გონების წინაშე. თუ დაუმატებთ იმ მარადიულ შემზარავ გრძნობას, რასაც მგვრიდა მისი ხასიათის სხვა თვისებები და საკუთარი ვარაუდები, რაღა გასაკვირია, რომ ბოლოს ასეთი დასკვნა გამოვიტანე. მთლად უსუსური და უჯილაგო ყოფილვარ და რა გზა მაქვს ისე მისი მოჩილება მართებს მეთქი იმ უკანასკნელ ხანებში გაუთავებლად ვსვამდი ღვინომდა თან დაყოლილმა სიფიცხემ უფრო ჭირვეული და მოუთმენელი გამხადა და მეც დავეჭვდი აღშფოთდი ავზავდი უჩობის გუნებაზე დავდექი ნუ თუ მხოლოდ შემა ფანტაზიამ დამარწმუნა რომ ჩემი სიმტკიცის ზრდის კვალობაზე იმისი შესუსტდა მეთქი ასე იყო თუ ისე დიდი ფიქრის შემდეგ სასოწარკვეთილებამ კაცრ გადაწყვეტილებამდე მიმიყვანა. უნდა თავი დავაღწიო მეთქი ამ გაუთავებელ დამცირებას. 1800 წლის რომის კარნავალის დროს ნეაპოლის герцоგის დი ბროლიოს სასახლეში მასკარადზე წავედი. ღვინო ჩევლებრიზე მეტი დავლიე ისე რომ გაუსაძლისი შეიქმნა ჩემთვის სული შემხუთველი ჰაერისა და აუარება ხალხის ატანა თანაც სისხლში ყელში მებჯინებოდა რომ ამ ორომ ტრიალს ვერა და ვერ გავაღწიე მე კი მოუთმენლად დავეძებდი რა უღირსი მიზნისთვის აღარ ვიტყვი და ჩაჩანაკებული ბროლიოს მხიარულ მშვენიერ ნორჩ მეუღლეს სულ ცოტა ხნით ადრე ქალმა ურცხვად შემოტყობინა რომელ სამეჯლისო სამოსელში იქნებოდა გამოწყობილი თვალი მოყარი და მაშინვე მივაშორე. იმ წუთას ვიღაცამ ხარზე რბილად დამკრა ხელი და ოდინდელი ჩუმი დაწყევლილი ჩურჩული გაისმა. მრისხანებისგან თვალებ დაბნელებული მივარდი ჩემს სულთან ხედვას და გამეხებულმა სახელოზე ხელი უტაცე. ზუსტად ჩემსავით იყო მორთულ მოკაზმული, როგორ შეეოდა. ლურჯი ხავერდის ესპანური მოსესხამი მოესხა, წელზე მეწამული ფერის სარტყელი შემოერტყა დაშნითურთ. შავი აბრეშუმის ნიღაბი მთლიანად უფარავდა სახეს. გათახსირებულო შევძახე ბრაზილ ხმაჩახრინწულმა თითქოს გრძნობდი ყოველი წარმოთქმული ბგერას სულ უფრო მიმატებდა მრისხანებას გათახსირებულო თვითმარქია წეულო აწ ვეღარ ვეღარ მომიწამლავ წუთისოფელს მომყე ან არადა აქვე აგიგე ბანდერს და სწრაფად წავათრიე გვერდით ოთახისკენ ისიც წინამდებობის გაუწევლად გამოყვა შესვლისთანავე გაცეცხლებულმა ხელი უკარი და კედელს მიუახეთქე. მერე წელვა კრულვით კარი გადავკეტე და უბძანე. თავი დაიცავე მეთქი. წამი შეყოყმანდა. შემდეგ გამოიხნეშა, დუმარე დამოიღო, დაშნა და თავ დასაცავად მოემზადა. ბრძოლა ხანმოკლე გამოდგა. ყველანაირი სახისა და ჯურის შემამრისხანებამ 10 კაცის ზალა მონგვარა მარჯვენაში. ორიოდე წამი და კუთხეში მიმიმწყდია გაშმაგებულმა. კარგად ხედავდით, ჩემს ხელთ იყო და მხეცური კბილთა ხრჭენით დაშნა რამდენჯერმე ვატაკემ კერჩი. ამ დროს კარს ვიღაცა წაეპოტინა. შეშფოთი, ვაი თუ ვინმე შემოვიდეს მეთქი. ურდული გავამაგრე და მყისვე მომაკოდა მეტოქესთან გამობრუნდი. მაგრამ მე ყოფა კიძალა იმ გაუცებისა და შიშის ზარის გადმოსაცემად, რაც განვიცადე. თვალი რომ მოვაცილე, ეს ერთი წამი საკმარისი აღმოჩნდა. ოთახის მეორე ბოლოში მომხდარი საკვირველი ცვლილებისთვის. დიდი სარკე ამ ხელوارებაში პირველად ასე მეგონა, მომეჩვენა მეთქი იქ დავინახე, სადაც წეგან არაფერი შემინიშნოს და როცა შეძრწუნებულმა ფეხი დავადგი საკუთარი თავი დაავლამდე. ფერმილეული და სისხლით მოთხრილი, ბარბაცით ჩემკენ დაძრული. მომეჩვენა მეთქი ვამბობ, მაგრამ ასე არ ყოფილა. მეტოქე უილსონი იდგა ჩემ წინ, სულთმობძავი. სახე მორღვეული. ნიღაბი და მოსასხამი იქვე ეგდო იატაკზე. მისი სამოსლის ყოველი ნაკერი, მისი განუმეორებელი სახის ყოველი ნაკვთი სრულად დამთხვეოდა ჩემსას. ეს გახლდათ უილსონი. და როცა დაილაპარაკა, თითქოს მე ვამბობდი ამას. გათავდა. მორჩა. შენ გაიმარჯვე. მაგრამ აწ კუდარი ხარ. მკვდარი ამ სოფლისთვის, სასოებისთვის, მაღლაცისთვის. ჩემში იყო შენი არსობა და ჩემშია შენი სიკვდილიც. საკუთარი სახე გამცნობს. ვინ მოიკვეთე სამარადისოდ? ედგარ ალან პო. უილიამ უილსონი. ზაურკილაძის თარგმანი. ითხოვობდა მიხეილ მემინოშვილი. ხმის რეჟისორი გოჩა მაზანაშვილი.